Ez, eh, bat ere. Bat ere, erraten du errestuko duela, uh, emanen ditu, dituelako uh, errestasun gehiago enplegatzeko. Baina, bon, adibidez, badu le CDI deiten utela uh, de mission. Xantier baten egiteko, CDI bat txartxortzea horrentako, bon, guk deitzen dugu hori en CDD euh, jada existitzen da ZTD pro akroazman temporel aktivite. Bagenekien mankronek, uh, eskoineko politika eginen zuela, mena hua da, uh, erakusten du euh, gero eta gehiago.